ecte ciam infanoi capablu paroli. Infanoi lernas paroli je tutte malsamai rapidezoi. Porge patroi tial oftene estas facile priugi, ciu ilia infano capablas lauage paroli. Cio estas normala? Cai ecte ciam estas misfunccio? Nia vocio estas unica. Ciu vocio sonas iom alie. Gi accompanas nin tra la vivo. De la unua crio gis la lasta vorto. Sed gis ciam ni povas giuste applici gin, tio dauras plei ofte iaroin. Char lerni paroli appartenas alla plei complexa tascoi quiuin infanoi devas maestri. La lingua evoluo de infanoi ocasas tre mal unuetze. Celcai infanoi capablas iam cundec monatoi paroli completa in vortoin. Aliai comenzas fari tion nur cundu iaroi. Quelcae infanoi parolas comence nur un ein vortoin, aliae iam completain frasoin. Quelcae el parolas vortoin recte giuste, aliae besonas tie multe da tempo por exerzado. Tio estas parte genetica, ni ciui havas malsamain talentoin. Tio validas ancao por la lingvo lernado ni ciui comenzas paroli malsame rapide cae bone, tranquilligas faculo pri infanae affeccioi de parol capablo, de vocio cae de aut capablo, ce la Universitata Clinico de Friburgo en Germanio. Li havas infanain pacientoin, ciui pro diversae causoi nur facile lernas paroli. La varietzo, cion infanoi capablu, estas comence ancorau tre larga. Dum la curo de evoluo, la postuloi pri parol capablo tamen pli cae pli clarigias. Unuan meilo stonon attingas infano, ciam gi parolas proximume quindec diversain vortoin ciula infano atingis tiun nivelon. Tio estas examenata gis la fino de la dua vivo jaro. Se infano regas circau quindec vortoin, cae se gi estas collectinta suffice da spertoi, ciel la vortoi estas usatai, tiam gi comenzas cutime combini la vortoin, ciel exemple, panio pilco per tiui vort combinoe, la du vortai frasoe, comencigas la tiel nomata vort tresora explodo, clarigas la faculo. La infanoe tiam lernas aldone subite, ene de malmultai semainoi cae monatoi multe da vortoi, tiel che tiui vortoi farigas tiam baldau quasau nenombreblae. Cae se tio ocasas, tiam tio estas unue signo, che cio bone evoluas. La el parolo povas tiam esti ancora mal clara, a vortoi el buscigias simpligite. Ciel bone la grammaticae reguloi estas observatai, ciel bone funccias la prononzo, tion eblas priugi nurce infanoi ecte tri jaroi, clarigas la faculo. Depende de stut resultoi, circau dec quin procentoi ne atingas tion celon, cae parolas, je la fino de la dua vivo jaro, mal pli ol quindec vortoin. Anstatau nomi obiectoin, la infanoi montras per fingroi al ili au usas gestoin cae bruetajoin. Tiui infanoi estas nomatai malfruai parolantoi. Malfruai parolantoi tamen ne havas affeccion, domis funccion, sed ili simple lernas pli mal rapide ol la normo postulas tion. Quelc foie tiui infanoi Besonas monatoin gis ciam aldonigas nova vorto, ec se la gepatroi multe subtenas ilin. Oni parolas pri procrastita lingva evoluo. Malfruae parolantoi estas infanoi, ciui havas la potenzialon, removigi dis la fino de la tria vivo iaro tamen ancorau en la normalan evoluan linion cae plei multae el ili ancau atingas tion, clarigas la faculo. Se tiui infanoi ne atingas tion nivelon, oni parolas pri affeccio de lingua evoluo. La nombro de trafitai infanoi estas alta, confirmas la faculo. Proximume ok procentoi el ciui infanoi en antau lerneia agio estas trafitai de tio. La socia medio estas la decida factoro ce la lingvo lernado. Do, kiom da eblezoi havas infanoi por comunicado. Ciui cun parolantoi sidas vid al vide al mi, ciu ili ludas cae parolas attente cun mi, au ciu ili ignoras min, diras la faculo. Samtempe oni devas ancau preni la premon de la gepatroi, char giuste en la comenzo tio estas ja tre individua afero, kiam infano parolas kiom. Kiel plei parte finita, estas considerata la lingua evoluo cetere en la agio de circa ses jaroi.